मां नथो चवां त को मूं वटि ख़ुदा जा खज़ाना आहिनि इहा मुंहिंजी दावत ई कान्हे जेकर तव्हां मूंखे अमीर सम्झी ऐं मुंहिंजे प्रोग्राम खे मञींदव इहा त मुंहिंजी दावत ई कान्हे ऐं भला आलम ग़ैब छा अंजाम थींदो हिन अंजाम जी ख़बर बि न आहे त तव्हांजो छा अंजाम थींदो या मुंहिंजो छा थींदो अलाह जो हुकुम आहे पहुचाइणो वलाकुल इन मलक ऐं मां इहो बि नथो चवां त को मां फ़िरिश्तो आहियां ऐं मां न इहो थो चवां जेके माण्हू घटि थियूं कनि घटि थियूं करे ॾिसनि अखियूं तव्हां जूं उन्हनि खे लही ख़ैर त अलाह ताला उन्हनि खे का भलाई न ॾींदो इहो बि मां न चवंदुसि चारि ॻाल्हियूं मां दौलत आहियां तंहिं करे मूंसां तव्हां साथ ॾियो ऐं मूंखे हीउ ख़बर आहे त इन्हनि जे लाइ छा थींदो तव्हांजे लाइ छा थींदो मुंहिंजे लाइ छा थींदो इहा सभु कान इल्मु कुझु जो नबीअ जे दावत में इहो बि कोन्हे जो कंहिंखे मञाए त मां आलम ग़ाइबु आहियां छो त थींदो ई कोन्हे इहो ऐं वरी इहा ॻाल्हि बि कान्हे त को मां मयारी तौरु ॿियो आहियां जो हुननि चयो न त तूं असांजे हमराहनि मथां मां कयल न रागर मिसल न ईअं कोन थो चवां त मां मलक आहियां त पोइ मलक जो प्रोग्राम ऐं पैगाम मञिजे मां रसूल आहियां तव्हांजे कौम ऐं हीअ बि न

दावा हुन मज़ा इन्हनि ॿुधायल ॻाल्हियुनि मज़ा का दावा हुजे मुंहिंजी अहिड़ी ईअं कोन थींदो कालू या चए नू तो असां सां घणो जिदाल कयो आहे घणो बहस कयो आहे इन बारे में इहो जेको हज़रत नूह अलाम रद्द कयो हुननि ते तमामु नफ़ीस क़िस्म जो रद हो ऐं आदाब सां भरियलु उन्हनि जे जज़्बात खे थी छॾण खां सवा नरम नमूने ॻाल्हि सम्झाई हुननि इन ॻाल्हि खे महसूसु कयो त न तूं असां सां घणो झगड़ो कयो आहे पर अक्सर त जिदा लॻां घणो ई झगड़ो पात न बि मां तए न हाणे असां था कोन था मञूं इहा ॻाल्हि पोइ जंहिं शइ जो तूं असांखे दड़को थो ॾिए उहो असां ते पेश कर

हिन वसियतनि खां आज आख़िर पाण में फ़ैसिलो करे चयूंसि त हाणे इहो सिलसिलो बंदि कर असांखे हर भरू परेशान न कर तोखे जेकॾहिं कुझु करिणो आहे ऐं का ॻाल्हि असांजे ख़िलाफ़ बणाइणी आहे त बसि उहा बणाए छॾे असां तुंहिंजी ॻाल्हि कान वञी हितां छा नतीजो एॾी वॾी उमिरि में जॾहिं हिननि खे को नुक़सानु ई कोन पहुतो जो केतिरा हिन में मुआ हूंदा केतिरा बचिया हूंदा बहरहाल को बि नुक़सानु अहिड़ो हिननि खे कोन पहुतो तंहिं करे तीअं मगरूर थी विया ऐं हज़रत नूह खे मोकल ॾिनऊं जीअं चइबो आहे तोखे मोकल आहे आहे वणी ॻाल्हि हिन मां यादि की इहा बि मुंहिंजे कान्हे जो तव्हांखे तव्हांजे हिन बेफ़रमानी जी सज़ा मां ॾियां इहा त मुंहिंजे नाहे आणींदो त अलाह आणींदो इन खे इंसाह जे घुरे मां अंतुम बि मोहिज़ीन पोइ तव्हां वरी आजित कंदड़ कंहिंखे न हूंदो जो रोके रखो ऐं हुन ते बंदशी विझी छॾियो इहो बि नामुमकिन आहे उनखे दफ़े करण बि मुश्किल आहे इंसानी ताक़त खां पोइ उहो अलाह जे तरफ़ां आयल अज़ाब नुस ई मुंहिंजी नसीहत तव्हांखे नफ़ो नथी ॾे हुकुम जेकॾहिं मां इरादो कयां तव्हांखे नसीहत करण जो नसीहत मूंखे मुंहिंजी नफ़ो नथी तव्हांखे इम्कान अलाही जेकर अलाह ताला चाहियो आहे तव्हांजे गुमराह करण जो नसीहत बि मुंहिंजी तव्हांखे नथी लॻे जंहिंजे लॻी आहे त उहे फर्म बरदार थी विया आहिनि उहो रब कुम उन तव्हां मोटाया वेंदो इहो गुफ़्तगु बेन ही इहो कुफार मके सां आज़रत सलाहु जन कयो ख़ूब क़ुर ॿुधायो हुननि चयो कलाम इलाही नाहे हज़रत नूह जन त उहो किताब कोन आंदो हो इनकान इमकान जेकॾहिं अलाह ताला इनकान तालारी इमकान अलाही कुम अल अलाह जेकॾहिं तव्हांजे गुमराह करण जो इरादो करे हू अरब कुम बैल तुर तव्हां हुन ॾे मोटंदव <coughs> मतिलब ई थियो वञे त हिते जेतिरा बि सुवाल थिया एतिरा थिया

चवनि था त इहो क़ुर क़ुरान हथ पाण ठाहियो आहे नूअ इस्लाम ते ईअं सिधो सो को किताब सही फ़ो नाज़ कोन थियो हो पर रुगो पैगाम इलाही ईंदा हुआ तंहिं करे अम यकूल नफ़्तराह जो मुखातब हाणे हज़ूर इहो ख़ासि हिते ॻाल्हि आहे हज़रत नूल इस्लाम आहे हज़रत नू अल इस्लाम ते को अहिड़ो सही फ़ो किताब जो हुननि खे पढ़ी ॿुधाए नाज़रु कोन थियो हो पर हज़ूर अनवर सलाह ते क़ुर शरीफ़ थियो हो तंहिं करे नबी साईं खे त हू चवंदा हुआ उहा ॻाल्हि थी अचे कुल निफ़्तारे थो न तूं हुननि खे चवे न जेकर जेकॾहिं मासरादू ठाहियो आहे पर अलाई इजरामी इहो त गुनाह मूं ते पवंदो अलाह जे मथां कूड़ वधण का मामूली ॻाल्हि त कान्हे सो इहो गुनाह त पोइ मूं ते पवंदो तव्हां ते उहो गुनाह त कोन्हे तव्हां मुंहिंजे पैगाम जी सिदाकत खे ॾिसो केतिरे क़दुरु सही आहे एतिरो काफ़ी आहे जो तव्हांखे सम्झायोसीं वरी में मां तुर्मो तव्हां जेके जुर्म कयो था <coughs> उन कम मां बेज़ार आहे आहियांरान खे तव्हां हथरा जो ठहियलु चयो आहे इहा तव्हांजी वॾी ग़लती आहे उहो उहे हल नूह हे में जुमिलो अची वियो मथियों कलाम नबी अकर सलाह सम्झनि ते अलाह ताला पाक में नाज़ कयो त मूंखे ॿुधाए नूह जी ॻाल्हि जेकी पाण में हुननि जो जवाबु सुवालु हुयो हिते उहे जवाब जहिड़ो नबी साईं जे तरफ़ां नूह इस्लाम जे कौम वारा जीअं उन ॾिना पंहिंजे क़ौम खे थी नबी साईं पढ़ी ॿुधाए त जवाबनि खे थी विया पोइ वरी हुननि चयो त तव्हां यातिरा दू ॻाल्हि था कयो पोइ नबी साईं फरमायो त यातिरा अलाह जी तरफ़ां हिते वरी ॿीहर नूहाम थी विया विच में जुमिलो नूह वेही कयो अलाह जे तरफ़ांकुमायो न लही वियो तुंहिंजे क़ौम में ईमान कोई न आणींदो मगर जिन ईमान आंदो उहो ई अहिड़ा नूह इहो जुमिलो जेकर न हुजे हा त सम्झ में अचे हा त त न बि सां किताब आहे तंहिं करे जुदा कयो छो त हुज़ूर अनवर सलाह सम्झनि जे उमत में ईअं कोन्हे नबी साईं जन जो जेको प्रोग्राम आहे ॾुधो हुयो नूहर इस्लाम जो प्रोग्राम वक़्तु ई हुयो ऐं उहा बि हिकिड़ी हुई बैन न हुयो तंहिं करे हिते उहे अहिड़ा नूह चई अलाह ताला इन जुमिले खे जुदा कयो ऐं ॿुधायो त असां हुनखे सम्झाई आहे ॻाल्हि नूलाम खे त जिन माण्हुनि तोखे मञियो मञियो फलात अथसि तूं ग़मगीर न थी बीमार कानून जेके उहे कनि था उहा मुंहिंजा ईज़ा तकलीफ़ हद खां गुज़री विया हज़रत नू वल ईअं सवें भरिया तकलीफ़ुनि खे सहंदे सहंदे आख़िर दुआ कई मगलूबुनि जी अला मां मगलूब आहियां आजिज़ आहियां तूं मुंहिंजी मदद कर

इर्तफाक हुयो माशी ज़िंदगी हर हिकिड़ो माण्हू पंहिंजे लाइ कुझु न कुझु कंदो हो हेॾा कारखाना या एॾियूं ॻाल्हियूं कोन हुयूं तंहिं करे थोरी घणी तक हर कंहिंखे ईंदी हज़रत नूहर सलाम अपराध मञा हिकिड़ो शख़्स हुयो हुकुम केस ॿेड़ी आहे बाक़ी ॿेड़ी केॾी ठहंदी केतिरी हूंदी काठ केतिरो मज़बूत या थुलो रखिबो इन जे लाइ असां पंहिंजो वही था करियूं पोइ हुकुम था मोकिलियो आयो न असांजे ऐं असांजे मशहूरु थियो माण्हू चवण लॻा त हेठाई रखण साहिब ॿेड़ी थो ठाहे असांजी कमु सम्झ में आयो त पहिरीं पहिरीं तबलीग जो कमु जेको आहे हितां शुरू थियो आहे इहा ॻाल्हि बि हुई अलाह जो उमिरि हिकिड़े अहिड़े शख़्स खे थियो जेको पंहिंजो मुआशियात में पहिरीं महिनत कश हुयो ऐं काठ जो कमु कंदड़ हुयो ऐं रब तबा रस्म ताला हुनखे हुकुम कयो त तूं काफ़रनि खे संदनि ग़लति ग़लतियुनि खां रोक त जीअं उहे दुरुस्त थी वञनि हरकतूं न कनि ऐं रब ताला जी निगाह नज़र त उते हूंदी काफ़रनि खां मदद न वठिजांइ मतिलबु इहो इन कम में कापर खां मदद न वठजांइ न को उन्हनि मां कंहिं सां मशवरो कजांइ न कंहिं इन्हनि मा ॿिए कारीगर खे आणिजाइ सॼो कमु पाण कजांइ असां तो ॾे पंज सलाम में मोकिलियूं था ऐं असांजी निगाहनि में नज़र में तूं ॿेड़ी ठाहींदे असांजे तावन सां भला तो ज़ालमनि जे बारे में मां सां ॻाल्हाइजांइ बि न इन मुबर कोन बसि फ़ैसिलो थी वियो इहे ॿुधल हूंदा मता तोखे वरी शफ़क़त वठे ऐं इंसानी न वई हमदर्दी तोखे मजबूर करे हिन ॻाल्हि ते त हेतिरा माण्हू ॿुॾी वेंदा तिबा थी वेंदा सो दुआ घुरी आहे असां उहा मदद इन सूरत में शुरू कई आहे तूं ठाहींदे ॿेड़ी चढ़ंदो इन ते ईंदो तूफ़ान ॿेड़ी तरण लॻंदी माण्हू तुंहिंजे ॿेड़ी ते चढ़ंदा कोन छो त दुश्मनी विच में हायल थी वई आहे मनो थी वई अहिड़ी तरह अलाह ताला हज़रत नू इब्राहिम अलाम खे बि हुकुम फरमायो या इब्राहिम आर इन खां तूं मुंहुं मोड़ इन जा अमर रब तुंहिंजे रब जो हुकुम अची वियो आहे आती ग़ैर मरदूद इन्हनि वटि अज़ाब ईंदो जेको अणटर हूंदो थियो ईअं निमरूद हज़रत इब्राहिम अल जे मुक़ाबले में तिबाह थी वियो अलाह ताला इब्राहिम अल जी शफ़क़त ऐं कौम ॾांहुं रिआयत जी तबियत ॾिसी हुन ते पाबंदी विधी त अहिड़े मौक़े में दुआ न घुरिजे हिते अलाए सलामू सलाम पाबंदी थो विझे त अहिड़े मौक़े में दुआ न घुरिजे पियो ठाहे कमु पियो हले काठ कुल मां मला लहे ई जॾहिं कौम लंघे पई अची मथां ॾिसणु ठहे वेठो ठाहे मिनो मस्करी कनि टोकूं कनि आहे रखण साहिबु आहे वरी आहे वरी ॿेड़ी थो ठाहे छाजे लाइ थो ठाहे ॿेड़ी जे इहो मां हिकिड़े क़िस्म जो घर थो ठाहियां जो पाणीअ ते हलंदो ॿुॾण खां असांखे बचाईंदो तूफ़ान ईंदो पोइ वरी खिलंदा टोकू कंदा हलिया वञनि हाणे बचंदो काल इन तस्करू मिन आहे जेकॾहिं तव्हां मस्करी था कयो त हिन नसर में कुमकमा तस्करू न असां बि हिकिड़े ॾींहुं तव्हां ते ईअं खिलंदासीं जीअं अॼु तव्हां खिलंदा वञो था तव्हां असांखे बेसम्झ था ॼाणो पर तव्हांजी बेसम्झी हुन हुनजी ज़ाहिर थींदी <clears throat> जो तव्हांखे तव्हांजे गुनाह जी सज़ा मिलंदी बसफ तालम मयाती अज़ाबी उहो केरु आहे जंहिं ते अज़ाब ईंदो हुनखे ख़्वार कंदो इन खां पोइ वरी दाइमी अज़ाब आख़िरत जो क़बर खां बाद या ख़ुदि क़बर में मरण खां बाद क़बर जी माना आहे आलम बरख जो हुन आलम बरदख में तव्हां अज़ाब ईंदो ॿुधी धुली वेंदो ख़तमु थी इहो बरज़फ़ आहे माना हिन दुनिया खां निकिरी आख़िरत ॾे हिकिड़ी मंज़िल ॿेड़ी ठही वियो वक़्तु गुज़री वियो हुकुम तयारु थी वियो पोइ साल में ठहियो ॿिनि में ठहियो अध में ठहियो बसि टे मौकियो हलियो अहिड़े तरह सां अज़ाब जी निशानी ज़ाहिर थी निशानी अज़ाब जी ॾिनी वई हज़रत नूह सलाम खे त जॾहिं तनूर मझऊं पाणी निकिरी पए कंहिंजे घर में बाहि भरे तनूर आटी पाणी निकिरी पए ज़मीन मझऊं बसि पोइ इहा निशानी आहे इन में तव्हां पंहिंजे जमात खे वेड़ी वेहारे छॾिजो पोइ जॾहिं घणो पाणी ईंदो कड़ी वेंदी मथे इहा सूरत फार तनूर फार यूर जोश मारणु ऐं ईअं अंदरो बुड़को ॾेई निकिरणु इनखे चइबो आहे कार यू तनूर तनूर जे मुतालिक़ सीरो कहिड़ो आहे इन तनूर जे मुतालिक़ चवनि था त इहो असल में अतफ़ जो तन नूर कफ़ तफ़ ऐं इहो अखर कंहिं अॻियनि ॿोलियुनि जो आहे अरबीअ में अची वज़न थी वञे हिकिड़ी तहक़ीक़ ॿी तहक़ीक़ आहे त इहो मुरक बखर خود ख़ुदि अधी आहे جو ॻोल्हियुनि जो अखर न आहे पर अधी आहे इहो अखर आहे असली उतन नूर उतन नार अलफलाम कढोसि पोइ थी पियो नूर उतुनि नार नार ऐं नूर इन बाह जो फ़र्क़ु घटि हूंदो आहे छो त हर फिलत जो आहे हेॾे बि वञे होॾे बि वञे नार ऐं नूर चए पियो बाहि खे उतुन माना मकान मकान नार मकान नूर बाहि ॿारण जी जाम पोइ नून खे नून में दुकान कयूं पोइ थी पियो उतुन नूर अलफलाम आयुसि पियो अलफ आयसि अल तनूर अलाह में मूंसां जार लाई हथ अरबी अखर में पोइ हिन जो वज़न थींदो फाल फाल उतनुनि नार फल नूर पोइ ॿ वज़न आहिनि ॿ अखर हींअर सफ़ूर जे वज़न ते जिन चयो आहे उन हिकिड़ो अख़र चयो आहे ऐं पोइ इहो अरबीअ खां अखर ॿाहिरि कंहिं ॿोली वियो आहे हूअं त अरबी अख़र अखरंदी फी हा थी त तूं इन में माण्हुनि खे चाढ़े अहिड़ी हालत थिए त पोइ चयोसि त माण्हुनि खे कुल चाढ़जे हर हिकु जोड़े मज़ा ॿ ॿ चाढ़ींदो वञे जानवरनि मां हैवाननि मज़ा अहिड़ी तरह पखी पखी पखण जेके तव्हां सां विहनि थियो हज़रत नूह नूलाम जे घर में इहो मुक़ररु थियो ऐं इहो तनूर हज़रत हवा जे ज़माने खां वठी मुंतकिल थींदो आहे उहो या वॾी ॾाॾी हुई हुनजी उतां पाणी निकिरी पियो पोइ वञी बसि ॿिली उहो हिकिड़े क़िस्म जो जज़ीरो हो बाज़नि जी दावा आहे त उन्हनि तनूर चइबो आहे सुबुह जी रोशनी खे याने जॾहिं सुबुह जी रोशनी चिमकणु शुरू करे पोइ उन वक़्त में सुबुह उन ॾींहुं ज़ोर चिटो ऐं रोशन हुजे त पोइ तव्हां चढ़ी वेझो ॿेड़ीअ में अबू हयान जो चवण आहे फारत तनूर मुमकिनात आहे अज़ाब माना जंहिं वक़्तु अज़ाब ज़ाहिर थिए अचे बाहि मुल्क में भरे जंहिं वक़्तु ज़िफ़रान मुल्क में बाहि भरी वई अबू हयान मुफ़ उहो त चए त जीअं चइबो हमियल वतीस

ऐं अरिड़हं ख़ानदान या चोॾहं ख़ानदान ख़ानदान माना घर चोॾहं घर उन्हनि जा माण्हू हुया ॿियसि अठ पंद्रहं हिकु हिक जा पंज पंद्रहं ॿिए जा ईअं इहे माण्हू साफ़ पइजी ऐं फरमाइश त तुंहिंजे हाल में केतिरा माण्हू कोन चढ़ंदा तंहिं करे हुन चढ़ंदा वकालर कबो हुकुम कीअं चढ़ो अलाह जे नाले सां चढ़ी पियो मजरे हा अलाह जे नाले सां शुरू आहे हलणो आहे नालो वठी गरकाबी जो को अंदेशो कोन्हे मुंहिंजो परवतगार आहे मोमिननि जे कोताहिनि खे माफ़ु कंदो उहो बेहद महिरबानी आहे पंहिंजे फज़ल करम सां वरी असांखे सही सलामत उतारींदो अचे साईं पाणी चढ़ियो हितां ॼण आया त मां निकिरे थो त माण्हू सुवार थियण जो लाजो ऐं उनखां बाद पोइ जॾहिं हले त चए सुभाणे सखर हलंदा कुना रब नजरीब इहा ॿेड़ी खणी हली हिननि खे की मौज मौजुनि में कलजबाल जहिड़ा जबल ओ पहाड़ जहिड़ी मौजूं अचे तूफ़ान ते अचे पाणी उहे विया लाइ ॿुॾी वियो त ख़तमु थी बसि नादानू हुन बि न हुनजो पुटु चढ़ी वियो जबल ते मथे ॿेड़ी जे भरिसां को जबल बि हुयो उन्हनि खे वरी इहो बि न करो असां चढ़ी वेंदासीं काल तान हुयो कंहिं किनारे में पासे पासियोसीं या बि न माना पुटु तूं चढ़ अचे असां वटि लतकुनि में काफ़िरनि काफ़िरनि सां गॾु न थी सॾकी दावत कई काल साहु जबल चई जो मां चढ़ंदुसि हिन जबल ॾे या सिमरी मिलल मां उहो मूंखे पाणी खां बचाईंदो

वॾो हिकिड़ो मौज जो थफेड़ो आयो सैलाब में उन में पाणी हुनखे वाहे कयूं गुफ़्तगु पूरी मस थी ईअं अलाह ताला हुनखे हमेशह जे लाइ जुदा करे छॾियो दील <clears throat> यार इहो वक़्तु गुज़रियो केतिरो वक़्तु उहो तूफ़ान हलियो कीअं ॻाल्हि थी आख़िर ताईं उन में को घणो हर भरो ज़रूरत कान जो हले बसि माण्हू ख़तमु थियण आहे माण्हू जे ॿुॾण में को घणो वक़्तु कोन लॻंदो आहे उहो तूफ़ान बंदि थियो आहिस्ते आहिस्ते पाणी लहणु लॻो कंहिं तरफ़नि ते कंहिं जज़ीरनि ते हेॾे होॾे जंहिं इलाइक़े में रहंदा हुआ हू जबलनि जो विच हो या कीअं पाणी निकिरी वियो ॿेड़ी जेका मथे चढ़ी वेही हले पई त आहिस्ते आहिस्ते हिकिड़े जबल ते अची करार वरितो जूदी जुदी जबल जो नालो जूदी जबल ते अची बीठी अलाह ताला यार इबलाई माक ज़मीन पाणी पंहिंजो चूस पाणी खणी वई या सवां अकेली आसमान तूं पाणी पंहिंजो बंदि कर रब तबारक मताला जे हुकुम हेठि हर शइ आहे हितां ईअं सम्झ में थो अचे त अलाह ताला जंहिं शइ खे हुकुम कंदो उहा शइ ई कमु कंदी रब तबारक मताला जे तबारकाला का बि शइ बि सम्झ कान्हे जेकॾहिं आहे त इंसान ई सम्झी करे थो वञे ज़मीन खे रब फरमाए त पाणी चूसे वञे त हिकदमि खणी वई आसमान खां हुकुम थियो त पंहिंजो बंदि कर त ज़मीन वधी वियो ॿी अलमा पाणी सुकी वियो

من पंहिंजे अ पंहिंजे सभिनी श बि ऐं पंहिंजे अहल खे बि अहल त मुंहिंजो पुट बि हुयो उहो मुंहिंजो पुटु ॿुधी वियो मां ॾिठो तुंहिंजो लफ़्ज़ त सही हूंदो आहे ईअं छो थियो हिन बाद कल तुंहिंजो वाइदो आहे असांजे बचाव जी सूरत में अलाह तरह ॿुधाए तूं हिकिड़ो अहिड़ो अदाब जो मौको ईंदो जंहिंमें तुंहिंजा मिट माइट चकर में अची वेंदा ऐं बदर जे लड़ाई में हूंदो अज़ीज़ आहे रिश्तेदार आहे हिकु ख़ानदान जा माण्हू के चाचा हा के सौट हा उहे सभु तिबा थी विया <clears throat> जो हलो इन अमल गैर साले हिन जा अमल न हा सही भला मां लह सलक बि इल्मु मूंखां सुवाल न कजांइ जंहिंजो तोखे इल्मु न आहे इन आइज़ कान तकलीफ़ आहिनि मां तोखे वाइद ऐं नसीहत थो करियां त जाहिल न थी आहे माना बेवाज बि सुवाल करणी आहे जहालत आहे रब तबार कंदा बादशाह बि परवाह आहे उहो नबीअ खे झले थो नबी आलम जो उहिदो आहे इल्मु अलाह जे तरफ़ां ते नाज़िल थींदो आहे ऐं आलम जे लाइ मुनासिबु न आहे जो बेजाइ सुवाल करे हाणे जॾहिं ॿुॾी वियो अखियुनि सां ॾिठई उन खां बाद अलाह ताला खां सुवाल थो करे त रब तो चयो त तुंहिंजे अहल खे रहाईंदुसि मुंहिंजे अहल में पुटु त हुयो त अलाह ताला मथे फरमायो न इला मन कौल हज़रत ख़्याल में फरमाई त उहा थी वई आहे उहो हुयो मतिलबु इहा आहे त हुनजे मथां का बि को फिक्र जहिड़ी ॻाल्हि कान्हे न को अफ़सोस कबो केरु बि हुजे हज़रत नूलाम जॾहिं इहो जवाबु ॿुधो अलाह जे तरफ़ां की अउज़ तुंहिंजी मां पनाह थो वठां अन असल लाइ कजो मां तोखां सुवाल करियां जंहिंजे मूंखे इल्मु न आहे <clears throat> पनाह मूंखे हिन ॻाल्हि जो इल्मु न वेल जेकर तूं माफ़ु न कंदे रहम न कंदे अॻु में ख़ासि पोइ त मां नुक़सान वारो थी पवंदुसि छा लिखंदो त आदमी उहो ई पुछंदो आहे जेको मालूम न हुजे त पुछंदो आहे मालूम न हुजे पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त मर्ज़ी त मालूम हुजणु खपे ऐं इहो सुवाल जेकॾहिं मां कयां थो इहो सुवाल मर्ज़ीअ जे मुताबिक़ आहे जाइल जो इहो कमु हूंदो आहे जो बिना मर्ज़ीअ जे खणी लिखणी तारो कंदो आहे सुवाल में इहो हितां आदाब थो निकिरे रब तबारक ताला जे दरगाह में वधि में वधि इहो सुवाल करणु त अलाह मां हिकिड़ो सवाल करियां पोइ उन उहो मां करियां भली अलाह त ॿुधे थी न वञे थो

ऐं ॿियूं जमातूं जो असां हुननि खे नफ़ो ॾींदासीं हिन खां बाद नसल पैदा थींदा पोइ हली इहे नफ़े वारा थींदे थींदे वरी बेफ़रमान थींदा बग़ावत कंदा सुबुह पोइ वरी उन्हनि खे आज़ादु पहुचंदो मतिलबु त असां इहा हिन जी सफ़ाई कंदा रहंदासीं छाटींदा रहंदासीं हिननि खे त जीअं सालनि जी क़ौम दुनिया जे अंदरि पखिड़िजे ऐं रब तबारक मताला जे तरफ़ां जेको हुकुम आयो आहे अलाह जे ख़िलाफ़त जो उहो आसानी सां वधंदो रहे ऐं उन में सलामती जो प्रोग्राम इहो आहे त कंहिं न कंहिं वक़्तु उन्हनि जी ततहीर थींदी जीअं तव्हांजे हिन वक़्तु क़ौम में ततहीर कईसीं वरी अकबर हली कंहिं ॿिए नबीअ जे तबलीग में अहिड़ा माण्हू ॿाहिरि पैदा थींदा वरी ततहीर कंदासीं هي دي طرح تطير تطير عذابين دوران سارا تہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت میں بھلا سب فرمانبردار هن چا نہ سب بے فرمان هن چا یہ نہ ضرور فرمانبردار بے فرماندار مخلوط مخلوط معاشرو ان مخلوط معاشرے میں تطير کی تھی انہاں دے لا رب تعالی فرمایا عذبهم الله با یدیکم اگے اللہ تعالی پنجے रसूला सलाह जी उमत में अलाह ताला नबीअ जी जेका फर्मा बरदार जमात आहे उन्हनि जे हथनि सां हुननि खे आज़ादु कंदी ऐं उन्हनि जे हथनि सां आज़ादु तॾहिं थींदो जॾहिं जिहाद जे लाइ हमेशह तयारु रहंदा पोइ थींदी लड़ाई पोइ जे नबी अकरम सलाह जे मुक़ाबले में कुफार कुरेश जा ख़तमु थिया उहिद जी जंग लॻी उन में हुननि जी लड़ाई लॻी उन में गज़ए खंदक थी उन में सतावीह लड़ायूं नबी साईं जन लड़ाई कई इहा ततहीर थींदी रही नबी साईं जन पंहिंजे अमल सां ततहीर ॾेखारी आहे इहा उमत कंदी रही तेसिताईं इस्लाम बुलंद हुयो कामयाबी हुई हाणे बि इस्लाम वरी बि अचे थो घुरे जी तॾहिं फरमायो बिनीम असांजो अज़ाब दर्दनाक उन्हनि ते पहुचंदो वञे या सारो नक्शो साईं खे ॿुधाए थो ऐं काफ़रनि खे हिन ॻाल्हि में चिताव थो कयो वञे त इहा त ख़्यालु करियो पाकाई थींदी जंहिंमें तव्हां ख़तमु थींदो तिलकमिन अंबायल ग़ैब जो इहे आहिनि ख़बरूं ग़ैब जूं नूही हा इलाइक़ो तोले वेही था थियूं मालूम थियो त हज़रत नूहलाम खे रब ताला फ़रमायो त इन्हनि खे चयो त मां को गुझ जो जानदारु कोन आहियां ऐं मां को मलक आहियां ईअं बि न हिते अलाह ताला थो फ़रमाएसि त असां इहो नही वेही कयो आहे तोॾे इहे ग़ैब ख़बरूं नबी असां तोड़े वेही कयूं माना नबीअ खे ग़ैब कोन मालूम हूंदो आहे पर अलाह जे तरफ़ां वही नाज़ थींदो आहे उहो हूंदो आहे कुझु अलाह खां वही जॾहिं उन वक़्तु ग़ैब न रहियो आहे

न घबराईंदव जीअं नूअ सलाम जे साढे नव सौ वरिया खां बाद एॾो नतीजो निकितो तव्हांजो नतीजो इन खां तकिड़ो निकिरंदो

वॾे हुजण जे करे ॼण भाउ बि थियनि जो वॾो बि थियनि केतिरा हल थियल हूंदा आहिनि अजनबी माण्हू जे मुकाबले में पंहिंजे माण्हू जेका आसान हूंदो आहे काला जा कौम इबादत करियो अलाह खां सवाइ को हाकिम कोन्हे हरकत करे वञो साॻो या कम अजरान मुंहिंजी मज़दूरी त कान्हे तव्हां ते इन पैदा कयो आहे मज़दूरी अजर जो कफ़ील उहो आहे पहिरियों नंबर पंहिंजे कौम में जेका बि नसीहत कई पहलावश नसीहत ऐं मु अकल नथा करियो मज़बूत ॻाल्हि नथा सम्झो हिकिड़ो शख़्स बेतम बेगर्द महज़ दर्दमंदी इंतिहाई ख़ैरखाही ऐं बिरादरी तालकात जे दरम्यान जो बि उथी एॾी बहितरीन ॻाल्हि करे जंहिंजे में दुश्मन हो को बदखाह हो

औलाद में बरकत पवंदी ख़ुशहाली थींदी मादियाती ताक़त वधंदी रुहानी ताक़त तव्हांखे अलाह ताला जी इबादत आहे इबादत वॾी इज़त आहे इंसान जी अॻे जिस्मानी ताक़त आहे हाणे रुहानी ताक़त ख़ुदा जे तरफ़ रुजू करे त ॿई ताक़तूं तव्हां में अचनि पोइ केरु तव्हांजे मुक़ाबले में ईंदो एॾी सुठी ॻाल्हि हिकिड़ी हुन में को घणी कान मालक

ख़ुदा जे मुतवजो करण में कहिड़ो शायदि खपे कहिड़ो मौजो घुरिजे <clears throat> अञा उहो चए त मुंहिंजी इबादत कयो मुंहिंजी पूॼा करे पोइ हुनखे या हिन पथर खे कोन कई न चयो असांजा बाना बणिजो कई न <clears throat> मां जेतिरा पई त रोमा तारकी बि त न असां पंहिंजे इलाहनि खे कोन छॾींदासीं तुंहिंजे कौल ते नकुल बाक़ी हिकिड़ो फ़ैसिलो आहे असां वटि हे चवंदो रहियो ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि खे कंदो रहियो तंहिं ते हुननि हज़रत रूद अल खे

सारे जहान खे तो पियो बणायो आहे सारे जहान खे पंहिंजो दुश्मन खणी करे थी हे असांजा बुत बुज़ुर्ग हे ॻाल्हियूं इहे सभु अजायूं चइबो त तोखे इन जी शूमी पई आहे अची जो तूं मजनून थी पियो इबादत खां थो रोके इन्हनि खे घटि नथो ॻाल्हाए त छा कंदा कहिड़ो रखो आहे कहिड़ो नुक़सानु आहे जेको ॾियणु त किरी पवनि अहिड़ा गुस्सा थो ॻाल्हाए इहे चइबो त इन्हनि जी गैरत थो आहे

उहो मूंसां आहे ऐं मां नथो सम्झां त तव्हांजी का मज़ाल हूंदी इन तवकल त मां पंहिंजे रब ते भरोसो कयो आहे रब रब कुमो मुंहिंजो मालिक तव्हांजो अलाह ताला हर हिकु जानवर खे संदसि चोट खे पकड़ींदड़ आहे चोट जा वार पकड़ींदड़ आहे मतिलबु त सिर जो मालिक आहे कंहिं शइ कंहिंखे तव्हां केरु आहियो जो मूंखे नुक़सानु पहुचाईंदव जॾहिं तव्हांजा जा जे जे उन सभिनी जे मथां क़ाबिज़ अलाह जी कुदरत आहे त मुंहिंजो छॾियो मां फर्ज़ तबली तरह अदा करे चुको आहियां अहिड़े क़िस्म जे हठ धर्मी ऐं तहसुब ऐं जेको आहे तव्हांखे आसमान खां अदाब न आणे विझे हलाक तंहिं करे पंहिंजे बदकिस्मती पंहिंजे शूमीअ जो ख़्यालु करियो तव्हां हिकिड़े अलाह खां बेफ़रमान थिया आहियो तव्हां पागल न आहियो बाक़ी कूड़ा पुत ठाहिया अथव इन्हनि जो सूर मूंखे अॼु पहुतो आहे तव्हां फिरी वेंदव त पोइ मां तव्हांखे तबलीख कई आहे मां बि जंहिंजो मूंखे रसूल करे मोकिलियो पोइ मां ॿुधायो तव्हांखे क़ौम क़ाइमु मक़ाम रखंदो मुंहिंजो पालींदड़ ॿिए क़ौम खे जेका तव्हां जो गैर हूंदी न त ज़रूरु न शइ हलाक खे नुक़सानु पहुचाईंदो तव्हांखे तड़े हलाक करे कढे इन मुल्क ते ॿी क़ौम मुसलत बणाए हिन रबी अलॻि थी वॾो इहो हिकिड़ो दड़िको आहे उन्हनि माण्हुनि खे जेके अमीर बणिया वेठा आहिनि जेके हाकम आहिनि पंहिंजे तख़्त ऐं कुर्सियुनि ते वेठा आहिनि अलाह अलाह जे रसूल जो ऐं क़ुर जो हुननि खे कोन्हे को ख़्यालु ऐं लिहाज़

पर हिकिड़े जो इनकार ॾियो सभिनी जो इनकार जमात जो इनकार थी वियो हो त पोइ अमर कुल हुननि पंहिंजे हर हिकु सरकश ऐं अलाह जी ताबेदारी हुननि न कई अनीत चइबो लानत कढ लॻाई वई हुनजे मथां

अला इन आदन कबर चयो त इहो आवाज़ थींदो जॾहिं सभु थींदो इन नमूने सभिनी जो बि अहिड़ी तरह सां वेरा समूद खां टियों न हुनजो बयान सभु तरबियत ॾिनल आहे क़ौम खे तसली आहे समूद जी क़ौम उन्हनि जो भाउ साल काफ़ी अरसे खां बाद वरी उन्हनि जो अला जा क़ौम अब्दुला मालिकुमिन कयो अलाह जी इबादत करियो तव्हांखे ॿियो को हाकिम मालिक कोन्हे हिन खां सवाइ उहो तव्हांखे बणायो ज़मीन मां अर्सा माल कुम थी आबाद कई तव्हांखे हिन ज़मीन में फिरो पोइ हुन खां माफ़ी घुरो बख़्शायो सुम तूं बि इन जे मथां इबादत कयो हिन रब क़रीब मुंहिंजीब मुंहिंजो रब क़रीब मुजीब आहे वेझड़ो बि आहे ऐं जवाब बि ॾींदड़ आहे तव्हांजी ॻाल्हियुनि खे जेको सॾु कंदुसि तव्हांखे जवाबु ॾींदो हर शइ खे ॼाणे थो तव्हांखे हुन आबादु कयो आहे हिन ज़मीन में जो तव्हां आबादी था करियो खाओ पीओ था कालो या साल कदु कुर दफ़ीना मर्जूं आहिनि अॻे तो में ॾाढियूं उमेदूं हूंदियूं तूं हे असां में उमेद कयल कबल हाज़ा हिन खां अॻे ॾाढियूं लख उमेदूं तुंहिंजी नेकी फज़ीलत ऐं सलाहियत असांखे एॾी पसंदि ईंदी चवंदासीं असांजो वाज़ भलो आहे पर इन दावत खां बाद असांजा आसरा कमु लही विया हिन खां अॻे जो तूं असांखे रोके बद मया अबा रोका सिंधी बात कंदा आया हितां सम्झ में अचे थो त ॿ टन पीढ़ियुनि गुज़रण खां बाद वरी पोइ ॿियो प्रोग्राम थियो ताईं माण्हू हलिया हलंदे हलंदे वञी पुछड़ा थिया वरी रत रसूल मोकिलियो त सिधो करे इन शक में मां तदू इलाही मुरे बि असां शक में आहियूं जेका जंहिं ॾे तूं सॾे थो जो मुरीब आहे राइब में विझंदड़ आहे रहनुमाई कजे हा अबे ॾाॾे जे मज़हब जी हिमायत कजे हा असां तुंहिंजी फितरी सलाहियत ऐं क़ाबिलियत खे ॾिसी ॾाढा उमेदवार आयासीं पर उमेदवार असांजो हाक में मिलाए छॾी काला या कम हरे तुम हे कम ॿुधायो मूंखे इनकुन भई न रबी रब जी तरफ़ा जेकॾहिं कमु हिदायत ते हुजां जेका आई आहे मूं वटि अतानी में रहमत न रब जी मुंहिंजे रहमत आई आहे हुकुम सुरनी मिलण लाइ केरु मूंखे मदद कंदो अलाह कई तूं जेकॾहिं मां बेफ़रबानी करे वेठां तव्हांजो त शक शख़्स थियो पर इन बुनियाद ते मां साफ़ रस्तो छॾियां अलाह ताला जेका मूंखे सम्झ अता कई आहे जेको मूं ॾे पैगाम मोकिलियो अथसि उन खे फिटो करियां तव्हांजे हिन उमेदनि ते आसरनि ते पोइ ख़ुदा जे अदाब खां मूंखे केरु बचाईंदो तक़सीर पोइ तव्हां त मूंखे न वधायो सवाइ नुक़सान जे तव्हां त वॾो नुक़सानु मूंखे ॾिनो तव्हांजी बि चङी न चए पंहिंजे सचे ख़ैर मुहसिन जो कदुरु इहो जो जेकॾहिं मां तव्हांजो चवणु वठां त भलो जेकॾहिं तव्हांखे हुकुम हक़ ॿुधायां त पोइ हुन में तव्हां बीहो हिकिड़ी माना माना हीअ कई अथनि तव्हांजे सारे गुप्त मझूं मूंखे सवालु हिनजे त पंहिंजो नुक़सानु नज़र अचे न कतल आहे पोइ मुतालबो जेकॾहिं ॻाल्हियूं आहिनि असां भला तलब था कयूं जे मूं अलाह जे आयल आहे त अलाह त कादरु आहे मुशरक आहे ख़ुदा खे त मञींदा मुनकर न चइबो आहे हुनखे ख़ुदा खे बि सां बराबरि करे छॾे कमकार जे लाइ हथ टोकियो हिकिड़ो ॿियो पंहिंजो अलाह हुजे हल्को सल्को जंहिंमें कमु कढिजे <clears throat> ॻाल्हि इहा हुई सोची चङो तूं पंहिंजे हुन वॾा वॾे अलाह जंहिं तोखे असांजो मोकिलियो आहे त इहो कमु न कयो त पोइ असांजी हिकिड़ी <clears throat> आहे ॻाल्हि उहा क़बूलु करियो पोइ माण्हू त ॾाचनि दाचनि जा हूंदा माल मवेशी जा शौक़ीन इहे ॾाची हिकिड़ी निकिरे वॾी भली हेॾो कदु कम थो हुजे हेॾी सुठी हुजे जबल फाटे पोइ उनमें निकिरी पए जबल ऐं वरणु ॿाहिरि वरी गोरड़ो बि गोर रीर बि ॾिसूं पोइ चवंदासीं न बीह माना हुनखे मोहालात में इश्काल ॾियणु मोहालात में इश्काल ॾेई ऐं प्रोग्राम खे बंदि करणु रब ताला जे तरफ़ां हज़रत साल इस्लाम खे हुकुम आयो त पोइ तव्हां हिननि खे गॾु कयो अचे थो रिवायात त सुबुह जो वक़्तु सिज पियो घरे हेॾा माण्हू बीह रहिया पुठी ॾेई सिज जी रोशनीअ खे हेॾे जबल हेॾे करे त जीअं सिज जी रोशनी ॿुधाए पए पई हर को ॾिसे तरह सां ॾिठो जबल फाटो विझायो जबल फाटी पियो हुन में सम्झो अदा सुर्की निकिरी आई ॿाहिरि ॾिठऊं ऐं उन गोरड़ो जॾियऊं सॼो

जेके बि माण्हू जा शर हूंदा आहिनि शिरक जा शर उन शिरक जा शर गॾिजी पोइ घुरंदा आहिनि त असांखे अहिड़ी शइ मिले उन सभिनी शरनि जे मुक़ाबले में मौजो ईंदो आहे उन शरनि जे मथां हूंदो आहे ढकणु शर बंदि कीअं त उहे ॿीहर हुजत न क़ाइमु करे सघंदा न को एतिराज़ कंदा सिवाइ जे त उन मौज जी जे मौज ड्राए जा त शर खुली पवंदो शर खुली पवंदो त इहा <coughs> सोची करे हरकत न कजो आज़ाब तकिड़ो अचे मारे विधऊं खोटियूं हुनजी जूं रनई हिकिड़ी उन पंहिंजे हमराह खे चयो तइदादु नाले हिकिड़ो शख्स हुयो ॾाचीअ खे तूं उन रन जे चवण ते <clears throat> पियो

जो गुसी वञे कूड़ो थे न थींदो मौज तलब कयूं मौज ॾेखारियो पूरी तफ़सील सां इहो थी वियो आहे ईअं थी पियो जा अमर न जाम चढ़ाएसि

किसो थो अचे पर इन विच में तमीद तौरु इब्राहिम जो वाक्य थो वञे पियो लूताम हज़रत इब्राहिम जो अज़ीज़ रिश्तेदार हुयो इराक में हिजरत करे गॾिजी वियो बुशरा खणी मुबारक पुटु हज़रत इब्राहिम महिमान नवाज़

तसुल इलाही हथ जा नथा पहुचनि ओपिरो महसूसु कयूं या दिलि में कुझु ख़ौफ़ कहिड़े क़िस्म जा माण्हू आया बि आहिनि अहवाल त अञा कोन हो अहवालनि चयो फल मरा आहे जंहिंमहिल इलाही ॾिठई त हथ नथा पहुचनि न करूं महसूस कईफ़तिरे खटके खे दिलि जे अंदरि ख़ौफ़ थिए खटको पैदा थिए हिनखे चइबो आहे त ख़तूं हुननि महसूसु कयो

मुबारक ॾिसे तोखे मुबारक जी सहाकर वरी कोटो बि याकूब

या कंहिं फज़ीहत ऐं ख़्वारीअ ते या कंहिं अजीब वाके ते कॾहिं ख़ुशीअ में कॾहिं मुश्तरको आहे आज़ा शेख आहे औलाद जा ॿई चप हिकु पंहिंजी पोढ़प में शेखूख ते पहुतो आहे त औलाद थींदी कान्हे इन हाज़नि अजीब ही जेका बिशारत आहे

जंहिं घर घराणे ते अलाह जूं रहमतूं हुजनि बरकतूं हुजनि हमेशह जंहिंजे घराणे में मौजात ख़वार आदात ॾिसण जो इतफ़ाक़ हुजे आहिर इते छो त अजब आहे त अजब जो मक़ाम ई कोन्हे छो त नबी जो घरु आहे मौजात जो मामिलो थींदो आहे तालुक सां अजब उते कंदो आहे कजे जाते मौकियो न हुजे <clears throat> तव्हां वटि मौको आहे न मौजात जो घरु आहे इहो आहे ॼण इहा माना हिन में वधीक लॻे थी पई तबियत में तूं अजब छो थी करे वाकियात जे ख़िलाफ़ु हुजे तव्हांजो मौजात जो घरु आहे अज़ाब अन इब्राहिम खां <clears throat> निकिरी वियो रओ <clears throat> बुशरा ख़ुशख़बरी अला फिको मिलो छो आया आहियो <clears throat> थो करे मिलियो कहिड़ो हवाल थो पुछबो आहे अॻे मूंखांसरदारी पई कई मथां त हाज़तमंद हुजनि बुखिया हुजनि पर उहा जॾहिं हुननि क़बूल न कई सभु ॿुधायूं की पोइ तव्हां छो आया आहियो बाक़ी वधीक बुशरा जी ॻाल्हि खां साॻियो माना झगड़ो पियो करे माना असांजे रसूल सां झगड़ो कीअं इहे मुहावरात आहिनि क़ुर हिन इब्राहिम हली मुबी मुनीब रब ताला इहो युजा दिल जे पोयां वरी इहो जुमिलो बि ॿुधाए थो अलबत इब्राहिम अलाम तहमुल वारो नरम दिल रुजू करण वारो हुयो माना इब्राहिम अलाम त कर कान पियो करे इन बारे में ऐं न पियो पुछनि त कॾहिं अदाब ईंदो इहा ॻाल्हि न पियो पुछे ऐं इहा ॻाल्हि त मालूम आहे त क़ौम अहिड़ी पुछड़ी आहे अलाह ताला जे तरफ़ां हुकुम आयो इब्राहिम शायदि का अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि कई हूंदी जंहिंमें अचे हिकिड़ो नबी पंहिंजे तबियत में रहम कंदो हुजे ॾेखारींदो हुजे हुन कौम ते कुझु तर्स खाईंदो हुजे ऐं शायदि इब्राहिम रब ताला <clears throat> जे न ॻनगाह में दिलि जे अंदरि का सिफारिश बि आणंदो हुजे तॾहिं फरमाए त इब्राहिम न करे सम्झ में सिफारिश किथे आहे कान इहो छो थो अचे कुझु अहिड़ो ॻाल्हाए अचे त हिते अलाह ताला फरमायो त इन ॻाल्हि खां तूं मूंड़े हिन वक़्तु अची वियो आहे गैर मरदूस हिननि वटि ईंदो जेको तर हूंदो रद्द करे हिननि जूं नामाकुल हरकतूं एतिरियूं बुछड़ियूं आहिनि जो हिन नामाकुल हरकतनि जे नतीजे में हिननि ते अज़ाब न बीहंदो ईंदो पोइ हिनखे छॾे विया हलिया बसि एतिरो करे असांजा कासिद पहुता सीअ छोकिरा हुया नंढे क़िस्म जा माण्हू महिमान सम्झा तंहिं करे बदखूई जेका तयारु थी विया दूतल तंग थी पियो त छोकिरा मूं वटि नसीब हीअ त ॾाढो ॾींहुं सख़्तु आहे परेशान पियो अची हुनजे बदखूईअ खां तंग दिलि थी पियो हे बदमाश हिन महिमाननि जो पीछो कंदा मां केतिरी बि हिननि सां कुझु दरख़्वास्त हीलो हवाल कंदुसि अॻे ई कोन मञींदा सारी क़ौम सां लड़ाई करणी पई मामिलो मुश्किल थी वियो असांजा मुंहिंजे लाइ <clears throat> شدید قبل हर वल था कनि हर वल चइबो आहे सख़्तु هر ते

आबरू खे हिफ़ाज़त रखण जे लाइ अहिड़े बद किरदार बदमाश हवा परत शहर परस गंदी कम दरामनि खे एॾी वॾी पेशकश कशी महिमाननि जी इज़त खे बचाइणो वॾो हिकिड़ो महिमानदारीअ जो ऐं तक़दस जो शाहबार आयो न किरो

आख़िर तव्हां में का अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे का आदमियत ऐं इंसानियत जी बुर कान्हे जो कुझु कंड आदमी छा करे